Die Heere het gesê, die priesters, die leiers van Israël, en die koning en zijn familie moet allemaal luister. Hulle moet oor hoe kom die Heere hulle wil straf. Hulle het die mense sonde laat doen op baie plekke, in die stad Mispa, op Taborberg, en in die stad Sittim. Maar die Heere sal hulle allemaal straf. Die Heere weet wat die mense van Israël gedoen het, hulle was ontrouw, en hulle het hulle self onrein gemaakt. Hulle het te veel verkeerde dingen gedaan, hulle kan niet terugkom na hulle God toe nie. Hulle wil graag ander gode dien, hulle wil niet nabij die Heere wees nie. Die mensen van Israël denken hulle is baie belangrijk, maar die Heere sal hulle straf oor wat hulle gedoen het. Die Heere sal hulle verneder, want hulle het verkeerde dingen gedoen. En hij zal die mensen van Juda ook verneder. Hulle sal skape en bokke en beeste bring om de offer en hulle sal vir die Heere vra wat hulle moet doen. Maar die Heere sal hulle nie antwoord nie want hij het hulle gelos. Hulle was ontrouw aan die Heere, want hulle het by die tempel prostitute geslaap en kinders gekry. So het hulle die nieuwe man feest gevier, en daarom zal hulle sterf en zal die vijanden hulle land vat. Die Heere sê, julle moet die mense waarske, julle moet die ransuring en die trompet blaas in die stede, in Gebeel, Roma en die sonnestad bid El. Die vijanden kom, hulle is al na by die land Benjamin. Hulle sal die land Ephraim verwoes op die dag wanneer die Heere hulle sal straf. Dit sê ek vir die stammen van Israël, en dit zal gebeuren. Die ambtenaren van Juda wil nou die mensen van Israëlse land vat, en daarom zal ek hulle zwaar straf. Die vijanden het die mensen van Ephraim laat zwaar kry, en dit is reg. Die mensen van Ephraim het afgure gedien wat hulle nie kan helpen. nie. Ek het die mensen van Ephraim en Juda ziek en zwak laat word. Toen hulle sien hulle is siek, het die mense van Ephraim vir Jareb, die koning van Assyrië, gevra om hulle te helpen. Maar hij kon hulle nie help en gezond maak nie. Dit is ik wat die mensen van Ephraim en Juda stikkend geskeer het soos een leeuw mense doodbuit en wegsleep, en daar was niemand wat hulle kon help nie. Ek sal nou vir hulle waag om naar mijn tempel te komen. Hulle moet sê hulle het verkeerde dingen gedoen en hulle moet voor mij vragen wat ik wil hulle moet doen. Wanneer dit sleg gaan met die mensen van Ephraim, dan zal hulle vir my kom vra wat hulle moet doen.